але несправедливим? Тепер він пошкодував за ці слова, але пізно. В ту мить його розібрала злість, елементарна людська слабість. Вийшло так, ніби прошу милостині, подумав матрос, хоча мене вивело з рівноваги просто оте його нечемне порівняння з нерозумним, який узявся будувати дім. Перше червня Буран нарешті вщух, небо виясніло, і я кілька разів у самому светрі вибігав на двір. Хотілося побачити полярне сяйво, але його не було. Весь Чорний океан над головою ряхтів зірками, і у самому зеніті я побачив південний хрест, немов би в дорогій оправі Альфи та Бети Центавра голубоокого канопуса і червоної Антарес із сузір'я кіль корабля. А може, скорпіона? У нас над Парижем зовсім інші зірки, хоч я на них майже ніколи не дивлюся. Найбільше в Європі місто за добу видихає тисячі тонн випарів та димів, і вночі видно тільки найяскравіші сузір'я. Щоб побачити молочний шлях треба їхати до Версаля чи навіть Шартра, якщо не до Анже. А небо над Антарктидою ідеально чорне. Очі мої бачили на 20 років довкруж, а далі була така сама темрява, майже космічна чорнота. Я знову підвів голову і дивився доти, доки мені від холоду не задубів карк. І тоді сталося диво мене охопило досі незвідуване відчуття. Я раптом побачив простір, не елементарне співвідношення відстаней і форм, а якесь ірраціональне математичне обмеження, якого розум не сягнеш, хіба виведеш олівцем і формулою. Тоді спробував знайти в тому алогізмі себе і не спромігся. Побачив лише без тілу крапочку на так само безтіло чорному тлі. Але тепер я вмів відчувати простір, і мене охопив панічний жах. І всі видимі будівлі попереду і позаду мене, люди в приміщенні, і я сам, то була теж лише маленька крапочка, умоглядний абсурд. Замовістані вже відчував майже на дотик, і повторна хвиля холодного жаху знову потрясла всього. Я подумки перебіг сотні сотні кілометрів, стежачи за невидимою лінією берегів цього абсурдного материка, і ніде не побачив жодної живої істоти. Кругом панувала космічна чорнота, холод і крига, самота і смерть. До приміщення я повернувся майже божевільний, скрадливо шаснув свою нору і приніжк, а згодом коли видихав із себе всю моторошну чорноту, почув живі людські голоси і човгання унтів по підлозі. До каюти обережно заглянула кет. Я лунко поцілував її, щасливо засміявся, нікого не стережучись. Ви збожеволіли, сказала вона, і чому ви плачете? Я відповів так само щасливо сміхаючись. же. То просто мерзлі сльози, люба Каті. Я був гостяв на дворі, от і все. І що ж ви там побачили? Людей? Якби вона знала, як я її любив у цю мить, які дорогі стали мені всі оті дрібні комашиночки, ви бачили людей? Каті дивилась на мене широко розплющеними очима, в які поволі заповзав жах. Я став на твердий ґрунт і поспішив її заспокоїти. Бачив усіх вас. Я сьогодні зовсім не схожий на самого себе. Дивина. Уже другу добу на дворі світили зорі, але місяць був ще надто молодий, і його тоненький серп ледве освітлював дворище.